Od toga je prva objava Ikra bismi rabbi kelevi uči u ime tvojeg gospodara koji stvara. Dakle, to je put koji treba da ide svaki muslima. A nakon učenja to je svakako rad po tome. Amenu wa amilu salihat. Koji vjeruju, koji znaju i vjeruju i rade po tome znaju i svome vjerovanje. Isto tako, kuranski ajet je jerfa illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Allah udiže one među vama koji vjeruju i one kojima je dato znanje. Pazite, ovaj kuranski izraz je vrlo precizan. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَ Neki ovo pogrešno shvatite. i oni kojima je dato znanje. Znači, pa mu naći oni koji misle da se znanje može steći spavajući. Kako spavajući? Kaže, dolazi mi na snu. Pa vidim na snu i to je tako. A vahja ne ima i objave nakon poslanika Aleksandra Sena. Ima ono što se zove Ruhja Esalika ili Esalika istiniti snovi ili dobri snovi. I to je samo jedan mali dijelić nubuveta koji je ostao do sudnjih dana. To jeste da čovjek vidi nas tu nešto da mu Allah pokaže od toga znanja. Ali to znanje mora biti u skladu sa šarijatom. U skladu sa ovim islamskim znanjem zasnovanim na Kur'anu i Sunnu. Ne može biti ništa izvan toga i suprotno tome i ne može biti nešto novo za čime šarijat nije, nije došao. A kako ćeš to znati? To dvoje. Da je to što si vidio jasno ispravno i kako ćeš znati da nije nešto novo, značiš ako poznaješ islam. To je vrlo jednostavno. Dakle, čovjek takav mora poznavati islam. Da bi se okoristio ovim dijelom znanja. Dakle, koje je je čovjeku dato. Neki to tako hoće da protumače i kažu i oni kojima je dato znanje, dakle, bez truda se to znanje stiče. Resulullah ali sam sam kaže u Buhari, u hadisu, innam el ilmu bit ta'allu. Ilom se stiče učenje. Dakle, ne može tek tako da čovjek stekne znanje bez truda, bez ulaganja napora. Ovdje se postavljaju dva pitanja. Prvo, kako protumačiti kuranski ajet وَتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ Bojte se Allah pa će vas on naučiti. Kao da neki iz ovog ajeta shvataju da i ovdje nema truda prvom ajetu spomenutom kaže se onim kojima je dato znanje. Dakle, dakle, nešto ti je dato, nije to od tebe ništa. A u drugom ajetu bojite se Allaha pa će vas on naučiti. Znači, kao da treba samo sjediti, ne. Neko ukazuje na činjenicu da je onaj koji posjeduje znanje i onaj koji ga daje ljudima uzvišeni Allah. I to nije tvoje, tvoja zarada, tvoje sticanje. Već je to davanje uzvišenog Allaha, a kako biva? Svakako određenim uzrocima, sebepima. Mora imati uzrok u tome. A taj uzrok jeste trud i traženje toga stanja. Isto tako, dakle, kao što nam ovaj ajet pojašnjava, kao što nam ovaj ajet pojašnjava da je znanje od uzvišenog Allaha. Treba ukazati na činjenicu da prije citirani ajet وَالَّذِينَ utul ilme daraja i oni kojima je dato znanje ne, zna, ne znači da svako ko zna da ima znanje ovo je vrlo važno nije svako ko zna ali nije svako ko je saznao nešto učen kaže učio sam. Ali nije mora značiti da se naučio. Potreban je vrlo važan šart u tome, koji mnogi zaboravljaju. Šart koji je spomenut u prvom objavu. Uz ikre uči nije stala tačka. Ne zaustavlja se Već dalje ide bismi rabbik u ime tvoga gospodara. Dakle, mora to učenje, to znanje imati jedan drugi šart. A koji je to? Iskrenost toga, učenje. A to je drugi riječima takvalu. U ime koga učiš? U ime Allaha. A što u ime Allaha? Eladi halak, u ime tvoga gospodara. Zašto? Koji te je stvorio. To znači je to tvoje učenje i baleti ga. Dakle, ovaj nam ajit ukazuje na to da ilu i pravo znanje. U to da ilme, on, Allah uzdiže one koji vjeruju i one kojima je dato znanje na visoke sebe. To znanje daje uzvišeni Allah uz određene uzroke, uz, odre, uz određene sebebe. To je, na što se odnosi ovo znanje? Odnosi se na vjersko znanje. Kao što kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam u sarih hadisu, men yuridillahu bihi hajran, yufaqir uvjeti, kome Allah tjetne dobro, šta? Poluči ga razumijevanju vjere, fikhu vjere. Pouči ga fikhu vjere, shvatanju vjere. Ne samo propisima vjere, jer ćemo naći oni koji znaju propise vjere, a ne valjaju ne imaju šartu lenu. Jer hadis je precizan. Jer bi značilo kogod nauči propise vjere, da je tome Allah htio dobro. Što znači inša Allah džene. Je li takva situacija među ljudima? Nije. Nije situacija da svako ko zna propise da je kako treba i vrijedno. Već, ko razumije vjeru, ko shvati vjeru pa potom je radi tome Allah hoće dobro. Irum spomenut u, hadi, u ajetima i hadizima Resula Lisaca, za koji se izriče pohvala jeste dinski irum. Što ne znači da drugi vrste iluma ne treba učiti i nisu važne i treba ih zapostaviti. Imamo jedno vrlo važno pravilo u usuli fikhu, u temeljima fikhu, a to je ono što vodi do vađiba postaje i samo vađibom. Ono što no, dovodite do nečega što je nužno postaje i samo nužno. Pa pošto moraš uzeti abdest ili nekada gusul za abdest, za, za namaz, isto tako postaje ti traženje vode dužnost, obaveza kao što ti je dužnost uzeti abdest, kao što ti je dužnost uzeti klanjati. Zašto? Zato što te to dovodi na kraju do namaza. Tako je sa ovim znanjem. I prema nijetu čovjek će biti tu i nagrađen. Pa ako se radi o nijetu da učiš da bi se zaposlio, da bi radio i zarađivao i obskrbljivao svoju porodicu, ti ćeš prema tome nijetu, inša Allah, biti nagrađen. Nije, obskrbuje svoje porodice, rada i zarade za svoju porodicu. U toj granici je i nagrađen. Ali ako uz to imaš još jedan veći cilj, a to je učiš da bi i sebe obskrbio, inša Allah, i da bi pomogao muslimanima, onda je to još jedan veći cilj. Pa se proširije, inša Allah, nagrađen. Učiš da bi zaštitio muslimane, Od navale neprijatelja. Pa učiš vojne škole. Učiš strategiju. Učiš način napadanja, način povlačenja, borbe i tako dalje. I to ti se smatra borbom na Allahovom putu. To tvoje učenje. Dakle, kakvu namjeru imaš tim svojim učenjem, imat ćeš inša Allah i nagrad. Ili ne daj Bože kazan. Zašto? Jer čovjek će biti pitan za svoje prijeme. A ima znanja od koga nikom je koristi nema, čak ima štete. I učio je Resulullah Ali sad sam do i govorio Allahumme inni ja ubudu bike mine ilme la jelma. Bože, ja kod tebe tražim utočište da me sačuvaš od znanja od koga koristi nema. Trošiš svoje vrijeme. Najvrijednije nakon imana u tvome životu jeste šta? vrijeme ovo kojim se Allah uviše ni pune, koje se više nikada neće dati, da ga imaš dok jameskog dana, ova sekunda i minuta koja prođe u tvome životu, nikad je više nećeš imati na dunjalu kuponom. Tu koja je prošla. I najveći israf jeste israf u vremenu. Trošiti vrijeme onde u što nema koristi i gdje nema koristi. Dakle, to je što se tiče znanja. Pohvala se u ajetima i u hadisima Rasula Ali Sad Sam prije svega odnosi na islamsko znanje. Men seleke tarikan jer temni sofija il men seke lallahu lau tarikan jer dženne ko se uput jednim putem tražiši, tražiši nauku, Allah mu olakša put do dženneta, koju nauku? Islamsku nauku šireći vjeru. Bilo koji dio islamske nauke. Ali, što se tiče drugih nauka, prema nijedu. Pa ako imaš lijep nijed da koristiš sebi i muslimanima, prema tome ćeš imat nagradu i u tome ti je, inša Allah, ibadet, u tome ti je ibadet, jer ćeš koristiti muslimanima, jer te dovodi do ibadeta pokornosti Allahu pri usluzi muslimanima, I to treba što učiš da dobro izučiš. Jer uzvišenje Allah voli kada neko od vas radi neki posao da ga uradi kako treba, da bude stručna u tom. Nećemo se ovdje proširivati sada u spominjanju ajeta i hadisa koji govori o važnosti traženja znanja i o vrijednosti toga i vrijednosti onoga koji to radi već hoćemo ovdje da ukažemo na to šta je to uleme. Da ovoj temi progovorimo. Ko je uleme? Prije svega, ulema to su oni koji imaju dva svojstva pri sebi. Prvo svojstvo je da imaju znanje. Islamsko znanje. Kada govorimo o ulemi, govorimo o učenjacima o onima koji posjeduju znanje islamsko. Ali koje je islamsko znanje? Kako? Sa kakvih izvora? Islamsko znanje Kur'ana i Sunnita. I onoga što je iz toga izvedeno. Iđma, Kijas i ostalo. I ono što je vezano za Kur'an i Sunnita. To je ulema. Koji imaju čisto i čvrsto ovo znanje dakle, znanje Kur'ana i sunne. To je prvi uslov. Drugi uslov jeste da bi se neko zvao alimom i ulemom, jeste da bude poko bojasan. Zato što ako bude znao nešto, a ne bude za Allaha bojao, govorit će krivo. Pa kakva korist od njegovog znanja? Dvojica kad ja će u džehennem, a jedan u džennem. Onaj ko bude sudio, a ne bude znao. I ko bude znao, a ne bude po tome znanju sudio, to će u džehennem. A onaj jedan koji će u džennem, to je koji je znao i potom je svome znanju sudio. Dakle, tu se ta dva šarta spominju, a to je znanje i primjena toga znanja da bi neko bio kako treba. Jer u prvom slučaju onome koji nije kako treba, nije vrijedilo znanje kada ga nije primjenjivao, a onome drugome nije vrijedio rad kada nije znao kako će raditi. Jedno uz drugo mora ići. Vidjet ćemo kuranski ajde nam kaže innama jahša Allahe min ibadi ili ulema uzvišenog Allaha se samo boji iskrenom bogobojaznošću ulema. Što znači drugim riječima da onaj ko se ne boji uzvišenog Allaha Đeruša. A kako će uvijek da se ne boji? Ima znanje, ali krivo tumači, krivo govori, krivo radi i tako dalje. Znači ne boji se Allaha uzvišenog da se takav ne može nazvati alimom niti ulemom. Po kuranskom ajetu podelijem. Samo se istinski poje uzvišenog Allaha Đerašanom ulema učeni. Što znači, ako se ne boji uzvišenog Allaha, nije ulema. Nije taj ilum uticao na njega. A kako ćemo vidjeti da se boji uzvišenog Allaha? Vidjet ćemo potom je da radi i potom je znanje. I zato je šart pri nekoga upravo i ovaj prvi i ovaj drugi spomenuti. Kao prvo, znanje. Kako slijediti onoga ko ne zna, ko je džahil, ko ne zna Kur'an, sunne, ko ne ima ovih osnova, ne možemo ga slijediti. Možemo uzeti slijepca u tamnoj noći da nas vodi. Zalutat ćemo odvešće nas na krivi put. Kad je tako, kuranski ajet kaže ثم جعلناك zatim smo te učinili ala šarijatin min al emr na jasnom putu vjeri fettebi'a pa slijedi taj put Kur'an i Sunna وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ A ni pošto ne slijedi strasti onih koji ne znaju. Dakle, ovom se ajetu spominje šta? Ovaj prvi uslov, a to je uslov znanja. Nemoj slijediti onoga ko ne zna. To je jednostavno u teoriji, ali u praksi vidjet ćemo većinu ljudi da slijede one koji ne znaju. Pa što je to tako? Kaže, pa to je tako što ja to kažem. Ne znam. Jesi to ti sebe uzeo za božanstvo? Pa što ti kažeš to mora biti tako? Kao što je Faraon rekao, ma u riku milama era. Ja vam ništa drugo ne kazujem osim ono što ja mislim. Ono što ja namjeravam, ono što ja hoću. Što znači, diktator hoće svoje mišljenje da, da drugima nametne. I zato on je jasno rekao, ma alentu lekum min ilahin gajdi. Ja ne znam da vi imate drugog Boga osim mene. <clears throat> Na koji način? Zato što je htio da ga upravo slijedi. Zašto da ga slijedi? Zato što je on to rekao. Nije zasnovano na Kur'anu i Sunnetu. I zato ćemo naći i imame ono što smo prije spominjali. Imame u fiku, u veshebima, I među prvima Ebu Hanife gdje kaže ne dozvoljava nikome da me slijedi ako ne bude znao dokaz po kom je sam nešto rekao. Upravo zbog ove činjenice neko ne bi kasnije došao i rekao zato što je on to rekao, zato ćemo to raditi. Ne, već zato što je on to rekao na osnovu dokaza toga i toga. Drugim riječima, ako drugi bude došao na ostavu jačeg dokaza, prihvatit ću taj jači dokaz. Ako će to znat, to će znat ulema. Jer ako ulema neće se ovdje pokazat, onda što će nam ulema? Da ih gledamo na izložbama? A ti beriketa? Što će nam ulema ako nam ulema neće objašnjavati dokaze i pojašnjavati ono šta je jače od tih dokaza i kako treba u određenom trenutku da postupa. Jer većina ljudi ne može doći do toga znanja. Ne može otvoriti knjige i kad otvori knjige može pogrešno pročitati, može svašta pročitati, može otići na krivi. Dakle, to je svojstvo u lebi. Oni koji znaju. I zato uzvišeni kategorički kaže وَلَا تَتَّبِعْ I ni pošto ne slijedi ehva alladina la ya'lamun strasti onih koji ne znaju što znači oni koji ne znaju po čemu govore po svojim strastima po svojim protivima ja mislim moglo bi biti a ne mora može biti svakako kako god već vjera je laka kažu ja uzeo billah nemoj slijediti njihove strasti njihove protivite zašto uzvišen je Allah innehum len yukunu anke ila da vladi Oni ti pred Allahom ništa koristit neće. Što s drugim riječima znači, bi ćeš pitan za to. Koga si slijedio? Ne možeš, ko što neki kažu, uvat se za njegovu vrku i on će te uvesti u džennet. Uvat se za njega, ne uzubila. Kao da je to on taj koji uvodi u džennet, mimo Allah. To je isto kao što su kršćani rekli, sjedi Isus pored Allaha ne uzumila i sudi ljudima. Što znači koga hoće uvede u džennet, koga neće i neće. Ne uzumila. Ko to sudi mimo Allaha? Inil hukmu illa lillah. Sud samo Allahu pripada i nikome drugom. Sud i na dunjalu koji na ahiretu. Maliki je umit din. Vlada sudnjega dana. Šta znači vladar? Posjednik sudnjeg dana. To znači ne ima toga ko može reći Bože zašto? Kako? Vlada ti. Vlada svi. I radi kako hoće po svojoj mudrosti znanju. Uzvišenja vlada. Dakle, svojstvo znanja. Drugo svojstvo, takvaluka i bogobojasnosti. Jer onaj ko zna, može to svoje znanje krivo iskoristiti pa da te tim svojim znanjem još više na krivi put i lakše na krivi put odvede nego ona neznalica. Jer ovaj zna kako da te odvede na krivi put. I zato kuranski ajet kaže وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ I slijedi put onoga ko mi je predan. Ko se, ko je Allahu se, ko se Allahu posvetio. Dakle, nemoj stijeti onoga ko kaže da zna i čuješ da zna, ali njegova djela su u suprotnosti sa tim njegovim znanjem. Ne boji se Allaha u pogledu toga. Znači, čuvaj se takvih ljudi. Spomenut ću vam jedan citat iz knjige Hadirul Alem Islami stvarnost islamskog svijeta. Strana 44 koju je napisao Šekib Arslan i u kojoj kaže govoreći o ulemi, ali o onoj ulemi drugačiju nego što smo rekli malo prije, kako su imali takva loša ulema, kako su imali negativan uticaj među ljudima. Jer ali može biti u dvije situacije. Nema treće. U jednoj od dvije situacije. Ili će ljude pozivati na pravi put, ili će ljude odvoditi na krivi put. Ne može biti neutralan. Ako šuti, odvodi ih na krivi put. Jer znači šuti na onome što oni rade negativno, šutnjom im odobrava. Jer je i odobrava i šutnja odobravanje. kaže prevodu ovaj ali najveću odgovornost za propadanje i nazadovanje islama pred Bogom i ljudima nosi stalež koji se naziva ulema najveću odgovornost za propadanje i nazadovanje islama pred Bogom i ljudima nosi stalež koji se naziva ulema kaže koji se naziva ulema dakle nije to prava ulema i pod navodnim znacima koja je navodno ulema. Jer nema ovih svojstava. Ili jednog ili drugog. Kaže dalje. Thank you. Actually, I can only that person. A ona, koliko su umorni, nek tamo idu. Ili ovi koji hoće spavati, da sam nastavljen nek se odmori. Ovo je što sam prvo citirala, nikad nismo više. Zato, nemoguće je zakunjati. Promijeniti A eto možda nam se ne spava. Dakle, kaže, najveću odgovornost za propadanje i nazadovanje Islama pred Bogom i ljudima nosi stavež koji se naziva ulema. Oni su, osim rijetkih izuzetaka, uzeli vjeru kao sredstvo da se domognu zemaljskih dobara a postavili su kao pravilo približavanje i udvaranje vladarima da im olakšaju sve njihove podhvate služeći se pri tome raznim šerijatskim dokazima i petvama. Dakle, ta loša vremena. Kad god se protijelo kojem apsolu, apsolutističkom vladaru, nekom diktatoru ili državniku, da počini kakvo nasilno dijelo, oni bi iznosili fetve, to jeste ta ulema bi iznosila fetve, nastojeći da time utvrde zakonitost toga djela. Kao da vjera iza toga stoji. Pogledajte korištenje vjere na uzubila. Skretanje ljudi sa pravom. skretanje sa pravom puta. Pri tome su izvrtali značenje časnih kuranskih ajeta služujući se slabim dokazima. Što ih dan danas vidljivo, da bi na taj način stekli naklonost i nagradu od vlastodržaca. Oni su ustrajali u ovoj zabludi dok su muslimani bili neobaviješteni u ovoj igri. Pa su se sa ovakvim stvarima počeli približavati i nemuslimanskim vlastima. U raznim pitanjima koje su dovele do propasti i uništavanja islama. Kad god bi pala koja muslimanska zemlja u ruke koje strane države, ili kad bi se podigao jedan muslimanski narod da se odbrani od stranog napadača i uzurpatora, strana vlast bi našla među ovom ulemom najbliže slube koji će poslužiti njenim ciljevima i po njenoj želji izdavati petve. Dosta će biti ako između mnogih slučajeva navedemo primjer sirijske uleme, koja je za vrijeme rata, to se naziva pod Arapa velika arapska revolucija, kada je bilo odvajanje Arapa, to je rata, tako je. koja je za vrijeme rata izdala petvu da se mekanski emir, namjesnik u Mekki, šerif Husein ima proglasiti odmetnikom samo zato da se dodvore Džemal Paši, tadašnjem vojnom zapovjedniku u Siriji. Pošto su u ratu pobjedili saveznici i okupirali Siriju, ista ova ulema je kasnije izrazila podaničku vjernost šerifu Huseinu, koga je dojuče smatrala odmetnikom od halife. Kada su Francuzi unišli u Damask, oni su se odrekli po drugi put Huseina, ta, takva ulema. Izdali su fetvu po želji Francuza i Huseina proglasili strance. Jer pogledajmo, mijenja je toga. A vjera ostaje ista, ali ljudi je iskorišta, pokušava iskoristiti. Većina, kaže, većina ove uleme mijenja prema prilikama svoje mišljenje. Kao da se vjera mijenja neuzemljena. Većina ove uleme mijenja prema prilikama svoje mišljenje. A kada se radi toga prekori, onda odgovaraju ovo je opreznost kojom želimo da se spasimo od nasilja. Dakle, izlačimo se na ovaj jedan način, pokušavamo se izvući od nasilja, već u štetu sprečavamo. Tako pokušavaju to obrazložiti. Pa kaže ovaj autor, u istinu ova njihova isprika se ne može primiti i ovaj njihov postupak je protiv šerijeta i oprećan je Kur'anu i sunnetu. I oprećan je Kur'anu i sunnetu. I protiv je šarijetu. Lažna je ova njihova tvrdnja da želi da žele nasilje odstraniti. Za ovim se kriju prikrivene želje. Ovaj bi htio da bude kadija, onaj muftija, a neki rej između njih opet neki žele da svoj potpis naplate sa dobrim novčanim iznosom. Ne znamo dokle će Sirija trpiti ove neznalice sa sarucima i kada će jedan put pogledati u ljude sa čvrstom voljom, a ne u čalme. Ono što se kaže, dakle, ne gledat u pojave, ne gledati u nazive, u imena, već gledati na to šta ta ulema tumači i iza kakvih principa stoji. Navešću vam neke kratke primjere iz naše islamske istorije, časne. Svijetle primjere, islamske ulemi. Dosta je takvih. Ali ćemo se ograđiti samo na neke. Čuli ste za Hasan i Basri. Nakon što je preselio halifa Omer ibn Abdulaziz, neki ga smatraju petim halifom zbog njegove pravednosti. Iako je živio, iako je vladao od 99. do 101. godine po Iđeri. Dakle, jedan duži period nakon halifa, prve četvorici halifa. Iako je u svom periodu vladavine kratko vladao, ali je pokazao veliku pravdu u svoje vrijeme. Kada je preselio i kada je hirafet prešao jezid ibn Abdul Meliku. Postavio je da bude namjesnik u Iraku Omer ibn Hubeire al-Firazi. Zatim mu je još pripojio Horasan da bude namjesnik i na tom velikom pokrenju. nekada bi stizala pisma ovome namjesniku Omer ibn Hubeidi, u kom je mu vladar naređuje da izvrši ono što je u njemu u ovim pismima, makar to nekada bilo suprotno pravdi i istini. Pozvao je Omer ibn Hubeire, Hasan i Basriju i Amir ibn Šurahbila. Šurahbila koji je poznat pod, pod nazivu Ešavi. Pa im reče. Vladar vjernika Jezid ibn Abdul Melik, Allah ga je postavio da vlada nad njegovim robovima i naredio je njemu pokornost, naredio je ljudima da mu budu pokorni a on me je postavio kao namjesnika nad Irakom, zatim mi je još proširio teritorije. Nekada mi pošalje pisma u kojima mi naređuje nešto sa čim nisam ja rad, kaže ovaj namjesnik ovoj ulici Alimara nekada mi, dakle, vlada šalje pisma sa čijom sadržinom nisam zadovoljan, nisam rahat. Vidim da nešto od pravdi i izvršenje toga ne odgovara. Da li vi, kao ulema, mi dajete mogućnost da ga u tom je slijedim i da izvršim njegove naredbe u skladu sa propisima vjere, da li u vjeri ima nekakav izlaz i mogućnost da ja to izvršim što mi naređuje. Pa počeo govoriti ovaj Alim Ešabi. Odgovorimo jednim mladim odgovorom u kome je bila na neki način lijepe riječi u pogledu halife i riječi koje su odgovarale ovome namjesniku. A Hasan Basrija šuti, pa se okrenu Omer ibn Hubeire, ovaj namjesnik, Hasan i Basri, i reče mu, a šta ti kažeš, o oče se Rido? Pogledaj mu odgovora Alimu. On reče, ovo sine Hubeirije, boj se Allaha u pogledu jezida. A ne moj se bojati jezida u pogledu Allaha. I znaj da te Allah može sačuvati od jezida, a da te jezid ne može sačuvati od Allaha. O sine Hubeirinu, može se vrlo brzo desiti da ti dođe melek žestok, silan, koji Allahu nije nepokoran u onome što mu naređuje. Pa te može izvesti sa tvoga prijestolja ovoga i prenijeti iz obilja i širine tvoga dvorca u tjeskobu tvoga kabura. Tako da nećeš tamo naći jezida, već ćeš naći svoja tijela koja si, u kojima si se suprostavio gospodaru jezida. O sine Hubeirinu, ti ako budeš sa uzvišenim Allahom i njemu u pokornosti, on će te sačuvati onoga čega se bojiš od jezida. I na dunjalu koji na ahiretu. A ako budeš uz jezida, Allahu u nepokornosti, Allah će te prepustiti jezidu. I znaj, o sine Hubeirin, da ne ima pokornosti ni jednom stvorenju, bez obzira ko on bio, u nepokornosti stvoritelju. Uzvišeno Azevđe. Pa zaplaka Omer ibn Hubeire. Tako da mu suze omlaži se njegovu bradu i okrenu se od Šabija prema Hasan i Basriji. Izražavajući počasnu i veličanje ovim riječima koje je čuo od njega. Kada su izašli, putiše se u mesđid gdje se ljudi okupiše čekajući da vide šta ih je pitao namjesnik i šta su mu odgovorili, pa se okrenu šabi i reče narodu, o ljudi, ko od vas je u mogućnosti da mu Allah bude najpreći i da se ne obazire na Allahova stvorenja uvijek neka to radi. Ako mi onoga u šivoj ruci je moja duša, Hasan, Hasan i Basrija, nije rekao Ibn Ubejri nešto što ja ne znam. Ali ja sam želio onim što sam rekao da steknem zadovoljstvo Ibn Ubejri a Hasan Basrija je želio onim što je rekao zadovoljstvo uzvišenog Allaha. Pa je mene uzvišen Allah udalio od Ibn Ubejri a njega približio Ibn Hubeir. I učinio da ga ovaj zavoli. Pa uzmite pouku u posljedicama istine i iskrenosti uzvišenom Allahu azza wa jel u pogledu nasihata i pružanja savjeta sa svakim bio to emir ili vezir bio neki vođa ili ministar ili neki mudir, neki odgovoran ili neko drugi. Pa držite se iskrenosti i iskrenosti. Bićete omiljeni kod Allahovih stvorenja nasuprot ono neko pokušava da im se približi. Dakle, pogledajmo ovdje jedan svijetao primjer islamskog alima, kako se postavlja u takvom jednom trenutku. Možemo još jedan primjer navesti, iako ti primjera ima dosta i vrijeme je kratko. Čovjek koji se zove Beqij ibn Mahled el Enderusi. El Enderusi iz Enderusi, današnje Španije. ovaj čovjek je iz Španije došao do Bagdada. Pješti. Imao je namjeru da se susretne sa poznatim imamom Ahmed ibn Hanbelom. Da on njega čuje hadise, zapiši i prenese ih drugim. Kada se približio Bagdadu, približio Bagdadu, došla mu je vijest o situaciji u kojoj se našao imam Ahmed ibn Hanbel. To jeste o tome da se vlada prema njemu ružno odnosi, jer nije Ahmed ibn Hanbel htio da se prikloni neispravnom mišljenju Mu'tezilija koji su govorili o stvaranju Korana. A ispravan stav Ehli Sunneta jeste da je Kur'an Allahov govor koji su tijeli motezilije da zaniječu. Pa su tako rekli da je uzvišnji Allah stvorio Kur'an, a nije ga rekao sobom. Ima Ahmed ibn Hanbel je ustrajao u istini i pored toga što je bio zatvaran što je bio zlostavljan, pa neki su od njegovih učenika dolazili mu u zatvor i rekli gledaj pa protumači to kako ćeš sebe izvući. A on kaže a on im kaže idite i vidite šta radi u čaši ljudi. I vraćaju se ovi i kažu vidjeli smo ih da drže pera u rukama i čekaju da čuju šta ćeš ti progovoriti a onda mu on odgovara, mi, to jeste ulema, nama nije dozvoljeno ono što je drugima dozvoljeno. Kao čovjeku koji hoće samo sebe da spasi, u tom slučaju novi ubilja može reći riječi kufra da bi se spasio svoj život. Ali ali na njega se gleda i u njega se ugleda. I on, ako kaže nešto, drugi se mogu zatim povesti. I zato i ima tu olakšice za njega, on mora tu istinu reći. Kaže ovaj navije Bakij ibn Mahled el-Endelusi, kada sam se približio Bagdadu, došla mi je vijest o teškoj situaciji u kojoj se našao ovaj poznati Alim, pa čim dođo ostali svoje stvari u kuću u kojoj ću stanovati u neki hotel, otišao sam da vidim gdje se drže dersovi i da se raspitam o ovome alim, o imam Ahmedu. Došao sam u jednu veliku halku gdje je bilo puno ljudi prisutno. Kad u njoj sjedi jedan čovjek koji je govorio o ravijama, prenosiocima hadisa. Dakle, bila je stručna halka, e, skup u kojoj su muhadifi ulema hadisa, govorili o ravijama, prenosiocima hadisa. Bili su pitani kakav je ovaj, kakav je ovaj, pa su oni odgovarali. Jer na taj način se čuva hadis Božih poslanika, ali sad to se. Da onda u mene dobro, Jahja ibn Ma'in, kao onaj ko se čudi nečemu i kaže i reče mi a mi da govorimo o Ahmed ibn Hanbel. To je imam muslimana i najbolji među njima i onaj na koga se da. Zatim sam izašao i potražio kuću Ahmed ibn Hanbel i rekoše mi pa pokuca na vrata, a on izađe, pogleda ko je došao, a ja rekao, o oče Abdullahu, ja sam čovjek stranac iz daleka. Ovo je moj prvi ulazak u ovo mjesto, a ja tražim hadis i zapisujem ga. I nisam došao ni zbog tega drugog, već da se s tobom sretnim i da idem neke hadise od pa mi reče ubi unutra. I nemoj da te iko vidi, jer je tada bilo zabranjeno da se iko sastaje sa ovim imamom. Bio je pod velikim pritiskom. Pa mi reče, a odakle ti dolaziš? A ja mu rekao, iz dalekog Magreba, što se kaže danas Marok, Magreb to je Sjeverna Afrika, gore pa mi reče iz Afrike, a ja odgovori još dalje. Ja moram iz svoga mjesta preći more dok dođem do Afrike. Ja sam iz Endelusa. Dakle, iz Endelusa i Španije. Pa mi reče, ti si zaista iz, sa dalekog puta. I ništa mi ne bi bilo draže, već da pomognem nekom je slično me tebi u onome što traži. Ali vidiš šta me je zadesilo u ovome vremenu. Ja sam sada pod jednim velikim iskušenjem. Pa mu rekao, o oče Abdullaho, čuo sam prije nego što sam ušao u ovaj grad, o čemu se radi, ja sam prvi put u ovome mjestu i ljudi me ne znaju. Pa ako mi dozvoliš da ti dođem svaki dan u odješi prosijaka, pa ako mi dozvoliš da ti dođem svaki dan u odjeći prosjaka, pa da kažem kod, kod kućnih vrata ono što govore prosjaci, pa da izađeš ovdje u hodnik taj svoje kuće pa kada bi mi svaki dan barem jedan hadis govorio to će mi biti dovoljno pa mi reče hoću pod uslovom da se ne pojavljuješ u halkama da se ne pojavljuješ u skupovima gdje se dersovi kazuju jer će te pratiti jer će vidjeti da se baviš hadisom da tražiš hadis pa će te pratiti i shvatit će zašto si došao. Ako si došao, traži hadis od mene i da čuješ, da zapišeš, nemoj se tamo pojavljivati, a pa dođi u odjeći prosijaka. Vidite, nas niko ne prati, a mi smo šali. Kako je onda teško? Pa mi reče, hoću pod ovim uslovom. Uzeo sam jedan štap u ruku, zamotao glavu nekom hrkom većim da izgledam kao prosjak. Uzeo sam mastilo, pero i papire i stavio ih, sakrio ih u ruka. Zatim sam došao do vrata, došao bih do vrata i povikao na e, po, pomoć Allah vam se smilovao. Pa bi izlazio, a kada dakle, govorio bi ono što prosi, a govori, ugijelite mi nešto. Svakako ovaj nije tim ovaj namjeravao, osim udijelite mi, to jeste hadise mi daj. A drugi su shvatali, udijelite mi sredstva. Pa je ovo, pa se ovo ne smatra da je laž, već je teurije, to se zove u islamu, dakle da kažeš nešto što se dvosmisleno razumije, ti si htio istinu, a drugi drugačije to razumije. U ovakvim posljednjim situacijama to je dozvoljeno da se koristi. Dakle, tražio je da mu udjeli i on mu je udjeljivao hadise Božih poslanika. Pa mi je izlazio, zatvarao vrata i govorio mi dva, tri ili više hadisa. Tako sam nastavio dolaziti dok nije umro onaj koji ga je stavio na ovo iskušenje. Dakle, taj vladar Allah ga je uzeo sebi, tako da i ta fitna je prošla. Pa su došli drugi na vlast koji su prihvatali hadise, prihvatali sunnet i imam Ibn, eh, Ahmed ibn Hanbel mogao je dalje širiti ilu. govorio bi Ahmed ibn Hanbel svojim učenicima, ovo je onaj koji traži nauku za njega. I, i kazivao im ono što se desilo sa mnom i sa njim u tom teškom periodu. Jednom sam se razbolio. Pa meni nađe u halki imam Ahmed ibn Hanbel saznao je za moju bolest i ustade odmah uputivši se da me ozijareti i posjeti u toj bolesti. Sa svim onima koji su bili tu u toj auki. Možemo misliti kao koji je to bilo. A ja ležim u kući, u kući koju sam stanovao pod Kirio, kod moje glave su knjige, čitab i ono što sam zapisivao odjednom čuh da se oni koji su boravili tu u toj kući uznemiriši. Ja ih čujem govori to je taj, pogledajte, to je ima muslimana, dolazi nam. Pa mi dolet je vlasnik te kuće, pitajući i reče ovo oče Abdurrahmanom, to je otac Abdullaho, dakle imam Ahmed, dolazi, imam muslimana, uputio se tebi da te obiđe. Dakle, to je bilo događaj. Dolazi ovdje da te obiđe. Znači, ti, ti si tako važan da hoće on da te obiđe. Sad su mu tek počeli pridavati pažnju kad su vidjeli da mu ovaj ima pridaje važnosti tu pažnju. Kaže, pa uđe i sjede kod moje glave, a sva kuća se ispuni njegovim mučenicima. Pa postade i tijesna, dok jedna skupina njih nisu stajali iznad, a terasu im bila u rukama, zapisivajući šta kaže imam Ahmed, pa mi reče ovaj imam, o oče Abdurrahmanu, budi sretan i radostan Allahovim sevabom u danima u kojima ćeš biti zdrav, kojima ne ima bolest, inša Allah, tako dakle to. Da te Allah izliječi i da ti dadne zdravlje i da po tebi potali svojom rukom koja izliječi, dakle da ti dadne zdravlje. Pa sam vidio pera kako pišu njegove riječi onako kako ih je izgovorio. Zatim izađe od mene, završi tu posjetu, pa mi dođoše stanovnici e, toga kraja i ti koji su boravili u, tome, u toj kući, lijepo se prema meni obhodeći i služeći me na očekujući od Allaha nagradu u tome što mi izmet čini. Pa jedan od njih donosi novu posteljinu, a drugi donosi ogrtače, treći donosi najbolju hranu koju su imali. I tako su bili u, za vrijeme moga boraka u tome mjestu, a to je bilo Allahovim davanjem što me jedan dobar čovjek posjetio. Pogledajmo, dakle, kakav je bio odnos tih ljudi koji su radili u ime Allaha, koji su poučavali u ime Allaha, u teškoj situaciji on nije popustio. Nije rekao, pa dobro da bi ja mogao učiti ljude, ja ću malo, ja ću malo preokrenuti svoj govor, da se drugačije protumači, ima veći interes da učim ljude. Ne, interes je da istina ostane istinom. Taj će proći koji sprečava istinu, ali istina ta ostaje. I bilo je zapisano od, on, od onoga vremena, ostalo je zapisano kako jeste i kako je bila istina sa ovim sa Allahovom pomoći, a zatim sa ovim ljudima koji su ustrajavali na ovoj istinu. Kažem, dosta je ovih i ovakvih primjera u islamskoj istoriji, tako da trebamo uzeti pouku, trebamo znati od koga ćemo uzimati, od koga ne, i trebamo raditi na tome da kada vidimo istinu da je pomogu i da stanemo u tu istinu i da svi postanemo borci na Allahovom putu onako i onoliko koliko smo mogu ušli zato. Da mu je rečeno da su daji, kako bi ljudi naučili da su daji? Da su slabi hadisi. Neki su učili prvo daji hadise, pa onda sahih. Prvo su učili slabe hadise. Apokripni, pa bi onda učili one ispravne hadise da bi ih mogli razlikovati. Da bi mogli odvojiti. To su stručne knjige koje pojašnjavaju ispravno od onih drugih hadisa. Isto ćemo naći u tefsiru Ibn Ketira. Iako je on muhaddi i zove se hafizom, ali hafizom hadisa, to jeste stručnjakom koji je mogao ocjenjivati stepen određenog hadisa. Ali naći ćemo u njegovom tefsiru i daj hadisa. On ih spominje da bi ukazao onima koji čitaju da je to slabi hadis. Pa nekada kaže slabi hadis, a nekada samim senedom lanca prenosilaca zna se da je to slab hadis. Pa je i to od uzroka. Isto tako spominju se sa, e, daji hadisi da bi se odgovorilo na njih taj taj hadis je slab i odgovara onda na njih da ne bi ljudi po tim slabim hadisima radili. Tako je činjenica da nije svaka knjiga za svakoga. Nije svaka knjiga ni za prevođenje, niti je svaka knjiga za čitanje svakome. Zato što može pročitati ne ocijenivši kakav je stepe toga hadisa, pa će pogrešno po tome postupiti. I zato ovaj ilom nije lak, jednostavno ljudi cijeli život utroši u ovo znanje, pa osim ostane pitanja koja su im nepoznata. A kamo li onaj koji se bavi dunjalukom, onaj koji nema vremena za ovaj ilum, a ovaj ilum hoće većinu vremena da mu se posvijeti. Pa ako većinu vremena svog posvijetiš ovog znanja, nešto ćeš saznati. Ali ako malo posvijetiš Bog zna šta će se znati. Dakle, ne može se samo višak vremena da ove ovaj Zato se spodnu u tim zbirkama ovih slabi hadis, tako da treba pitati koja se knjiga čita kada se najđe na slabi hadis, zašto je spomenu i šta je njegovo značenje, tako da. Nekada slabi hadis, ne mora biti slab hadis. Može biti neki drugi hadis koji ga ojačava, pa će on se podići u svome stepenu priznavanje hadisa, pa će biti pripatljiv. To islamska olema zna. Zato kad čujemo za jedan dajiv hadis, ne znači kad sličan hadis čujemo da je to gotovo završeno, neprikosnoveno, taj hadis je u potpunosti negativan, prihvatljiv. Već treba pitati ima li nekih sličnih hadisa koji ojačavaju ovaj hadis. A to će opet ulema objasniti. Ja sam mislio kritičar smo e, od, a, a, od a, filozofija koliko imam ja udjela u islamu i ovaj, e, danas kod nas, kod nas poznato da na ovim pedagoška akademija čini da, da, da Henrik Korbina e, uzma se neka islamske filozofije koji mnogi traže, traže i, i da li mene, ovaj, da li ja činim grih ako ja nabavljam nekome tu knjigu. Islamska filozofija ne postoji. A filozofija. Ono što se zove islamskom filozofijom, to pravo za ne postoji. Neki pokušavali to opet na filozofski način objasniti, pa kažu filozofija znači ljubav prema mudrosti, a islam priznaje mudrost, pa je to mudrost. Što ćemo zapetljavati? Ako hoćeš mudrost, reci mudrost. Što ćeš govoriti filozofiju? Što je jedno. Drugo, ima filozofa koji su se predstavljali muslimanima. Ali je islamska ulema dala o tom sud. Kao što su bili Farabi, Sina i drugi. Islamska ulema ih je proglasila zindicima, otpadnicima od islama. Kaže imam Šafija, hukum je takvih da se provodaju po gradovima i selima i da ih narod izudara obučom i granama. Da se pokaže kakvu štetu oni nanose Allahom i vjeru. A u nas kad neko hoće da priča o islamu kaže to je Ibn Sina. A naša ulema ga se odrekla. Muslimani su prvi neki muzički instrument lijevi izmislili. Hvali se onim čega se pametan stidi, budala se time ponosi. To <laughs> je jedno veliko pravilo u životu. Ništa, ništa drugo, neš neka da se ovima hvalimo i ponosimo. E, ovdje ovdje. Ali to nam je postavljeno šarče od goluba. To je ono što mora biti svjesni onoga šta se, šta se oko nas dešava. Gdje smo mi od toga svega? Kakva filozofija? U nas je nered ušao među muslimane, pravi nered, kada je ušla ta filozofija među muslimane. Kada se je počela prevoditi ta filozofija, u šestom stoljeću poviđeli, onda su nastupile frakcije ove i vidjet ćemo da 656. godine pada Bagdad, prijestolnica Hilafeta. Koga os, os, osvaja, koga okupira, Mongoli, divljački narodi. Oni najgori u tadašnje vrijeme. Što? Zato što ste to zaslušali. Bima kezebet ejdi. Hadis Rezulullah Ali Zazam nas u mnogo slučajeva upozorava na to. Kada rasprave uđu među narod, koja je to šteta? A upravo filozofija se bavi tim raspravama. To kakvim raspravama? raspravama o gajbu, o nama nepoznato. Velillahi gajbu sema uzvišenom Allahu pripada. On je vlasnik gajba i nepoznatog na nebesima i na zemlji. A ovi filozofi su uzeli i rekli, mi hoćemo da otkrijemo gajbu. Pa raspravljaju, pitaju, da li Allah zna kada se nešto dešava u času dešavanja ili kasnije zazna. Ili prije zna. Ili kako zna. I šta zna. Ja, I ostavlja jasne ajde i hadise. Pored toga što Kur'an kaže Ma teskutu mi varakatin ni jarama. Ne može pasti nijedan list. Koliko ušlo ima lišće? Koliko ima šuma na dunjalu, tu i prašuma i divina. ne može ni jedan list na dunjalu kupati. Illa ja'lemuha. A da to Allah ne zna. Vala habbeti niti jedno zrno, jedan atom, fi zulumatil ardi, u tminama zemlji. Vala ratbin, vala jabis. Ništa mokro i ništa suvo. Ništa živo, ništa mrtvo. Illa fi kitabim mubin. a da nije u jasnoj knjizi popisan. Allahovo znanje, a oni raspravljaju o Allahovu. Ja sam krivi put, da lale kravi. I danas neki hoće da pozivaju kroz tu filozofiju u islamu. Kažu, filozofija je bliska zapadu, pa zato su i na dalaletu, zato što im je bliska. A to su i na krivo putu. Pa kažu, pa mi hoćemo preko te filozofije da ih uvedemo u islam, da ih objasnimo i približimo islam. Isto ko što govori, islam ako mi njima dadnemo kakav jest, oni neće ga prihvatiti. Pa šta ćete uraditi? Kaže, mi ćemo malo islam promijeniti. Dotjerat ga da bi im bio prihvatljiv. Ne uzubilja. Pa žrtvuješ sebe. Ti ode ne uzubila u černem za njega. A ne znaš o čemu primiti islam. I ako primi takav tvoj islam, ne ima, pa ide. Jer Allah ne prima osim onaj pravi islam. Pa šta to radiš? Gdje ti je pamet? A zove sebe racionalistom. Oni koji svoju pamet sluša. Čemu je onda pamet? Da je Allah to prepustio ljudima po njihovoj pameti, bilo bi onda vjera islama koliko je i pameti. Svaki ima svoj pamet. Svoju slušanju. Ali je to tako, takva navodno islamska filozofija ne postoji, nema toga. Nije priznata drugim riječima islam. Nema osnove to, to nema ništa se islam. Ako hoćemo mudrost, gdje ćemo je tražiti? U Allahu od izbranke. I u sunnetu pegambera, ali sam to sam. Ne znaju vallaha i učiti u Kur'anu. Ima ih, kažu, neki stručnjak, nešto. Otvori mu Kur'an, ne kući i muca u Kur'anu. Nepismeno u Allahovu knjiz jedan na jednom kongresu otvorio. Hoće da kaže da, da poznaje Kur'an. I kaže Bismillahirrahmanirrahim Elif la min tara kejfa fa'ala rabbuke bi ashabil fi. <laughs> ne zna da se to uči jedan tere kejf. On misli sve jedan. Na početku se uči jedan plavi. <laughs> Uzor, Kako bi pravo pametan, luda? Gdje je to pamet? Gdje će tražiti mudrost osim Allahu u knjizi, a on je ne zna. Džavi u tome. Kako će znati? Kako je mudrost Allahu u knjizi? Jasin val Kur'anil hakim. Tako mi mudro Kur'an. Ajeti Kur'ana, ove knjige su mudri puni pouka. Jok, oni su to ostavili, a prihvatili se da laleta. Uhvatili slijepca da ih vodi da ih vodi po mraku. Kao što ona jedna pjesnik kaže, ako uzme gavraga za vodiča, odvešće ga do pasi lešina. Gdje će ga taj gavran odvesti, osim na džubre, na smeća. Tako će ti i odvesti. Neće ga odvesti na kakve filozofije, šta, šta nama treba u islamu. I to je upravo jedan od vrlo velikih uzroka propasti muslimana. Što, što su ostavili pravo, a uzeli krivo. Ostavili originalno, a hoće imitaciju. Ne može to tako. Mora se znat kur, a ne sumnit potom i raditi. I to je pravi put. I ne samo to, ne je vrlo Čvrsto se toga držite. Ne površno samo. A šta je za onoga ko neće nikako toga da se drži? A onaj ko se toga drži, on ga naziva, to je divljak, to je zaosto, to je ovo. Ne mu zubila, to su riječi kufra. Kao što jedan kaže, kaže to je rugova za pokrivanje lica. Kaže to je rugova, to, to su riječi kufra. Jer kaže za žene Božijeg poslanika, ali sa sam koje su nosile to, kojima je Kur'anom bilo naređeno to da nose. Znači, suprostavlja se Kur'an, ali i za džahila ne možeš ti ništa više kazati. Ono što može jedan džahil kazati, provaliti, to i njegov mudraca ne može ispraviti. Jer je džahil totalni. Džahil sam sebi šteti, a da neće drugima. I uzeti toga džahila da te vodi gdje će te odvesti osim u propast i u nesreću. Pod imenima nekakve mudrosti, nema mudrosti, nema Dakle, to je jasno. I nažalo što se te takve filozofije izučavaju na našim islamskim institucijama. Ustanova gdje će sutra izaći daje, tako dalje. I tako ome će biti bliže što kaže Kant i Hegel i ostali nego šta kaže Resulullah sa srvet i ono šta je ispravo. I tu je propas muslimana. I kad se prevede Buharija, onda ćemo naći koji kažu, e, kad se počela prevoditi Buharija, onda su se muslimani razjedinili. Znači, hadis razjedinjuje neuzrobila. A te filozofije kao se sjedinjuju. Znači, filozofije su koje nego hadis. Po tako govor. To govore. Ali nama to ne treba, mi hoćemo nešto, mi hoćemo nešto. Ne kažu, ne budu iskreni, ne kažu, neće Kur'an i Sunne. Nek idu u crkve, nek idu, či god hoće, samo nek se ne petljaju u ono što ne znaju. Nek kažu istinu, ali on to ne smiju, jer da to kažu, gdje bi bili, ne bi bili tu gdje jesu. Dakle, činjenica je da nema puta mimo islamu, to je jesu. Deset sati. Možda samo jedno pitanje, da smo se dodatno prije ne filozofije. Da li je ispravo čitati djela islamskih filozofa, kao Farabija, Indija i ostale? Nije ispravo. Kao što se Gazalija bavio pitanjem filozofije, pa je kasnije te obje došao i uzeo izučavati hadis Božnijeg poslanika, ali sad sam i preselio na Ahiret, a sa njih je Buharija mu je bila na prsima. Dakle, te obe je došlo i pokaju se. Kaže Fahrudin Raz, poznati filozof, kaže da Bog do nisam nikada se bavio ovim čim sam se bavio. To jeste tom filozofijom. I mnogi od njih su se odrekli tih filozofija i pokajali se zbog toga krivog puta na kome su bili. I svakako da nije dozvoljno čitati takva djela osim stručnjaku koji zna na njih odgovoriti. Kao što je bio Šeir Islam Ibn, Ibn Tejmije koji je odgovorio na takva na takve sumnje, na takve šubhe i kroz Kur'an i Sunnet odbacio je to što su htjeli među ljude da protiču. Hafs, kad se vidio tako pitanje... U najmanju ruku je gubljenje vremena ako nije još i veća šteta ako čovjek preuzme nešto od tih njihovih sumnji kojima raspravljaju. Jer kod njih je razum taj koji je nad, nad vahljom, nad objavom. I ono što im kaže razum, oni to i prihvataju. I zato ima posebna knjiga, jedna vrlo dobra, kove se kaže der u ta'arodri akli vannak. To je odbacivanje suprostavljanja razuma objavi. Razum, ispravan razum, se slavlja sa objavom. Ne su proslavljaju se. Ali ne znači to da će uvijek razum moći dosjeći vahaj. Razum je da, da se drži svoje granice. I zato prijevod riječi razum iz arapskog jezika znači el-akl. A el-akl iz arapskog jezika jezički prevedeno znači ono što čovjeka ograničava. Ono što čovjeka veže. Drugim riječima, da ne radi ono što mu ne dolikuje. Dakle, to je razum. A nije razum ono što će čovjeka izvesti iz toga ljudskog nešto drugo. Ali smo se dotakli ljudi koji se izrugavaju sunet, jel, momentalna situacija u Bosni, ovaj, dolazkom Amerikanaca, jel, pogašala se za ljude koji, koji žele praktikovati islam i na klub Bosne, a, ljudi koji su došli pomoći Bosni širom svijeta, jel, danas su nepoželjni, jel, strani elementi u Bosni i trebaju se skloniti, jel. Nažalost, u tome podržavaju oni koji bi trebali prvi stati uz njih, koji bi trebali stati i govoriti narodu da ti ljudi ipak treba da zadržati u Bosni. Oni, oni takvi ljudi danas govore, primjer, hoće on nika, hoće on brad, hoće on kratke gaće, e sad neki nosi na neke druge mjesta u Bosni više neće. To, to govore ljudi, primjer, a, koji, koji, koji sebe smatruju sam se rekao, učenja, to je poznatima navada, kako, kako postupiti, kakav je stav sad islama prema tim ljudima koji se o, rugaju sunetu ili, ili vađbima ili Naša je dužnost da širimo Allahu vjer i da ljude poučavamo pravom putu. A takvima se ne treba baviti. wa a'rid anil džahilin, okrenica jahila džahila. Od onih koji ne imaju uopšte principa u svom vjerovanju. Kada on ne zna one osnovne stvari, kako ćeš drugo očekivati od njega da bude ispravno? Šehade, u njegovom šehadetu ima nedostatak. Šehadet mu je da mu je Allah najpreći. Je mu Allah najpreći? Vidimo u dijelima. A drugi dio šehadeta, Muhammedu Rasulula, jer slijedi Božje poslanika, ne slijedi ga. Bori se protiv onih koji zastupaju principe sliđenja Resula, ali sad se šta god od takvog dođe, nije se kasnije čudit. Nije se čudit takvom. Zašto? Jer nakon toga grija u imanu, kasnije grije se su svi lakši. I svašta je od takvih očekivanja. I takvi zatvaraju islamsku ulemu po nekim muslimanskim zemljama. Takvi proganjaju islamske učenjake, takvi se bore protiv dina pod okriljem očuvanja dina. Kao da su oni zaštitnici dina. Kako ste zaštitnici dina kad ruši se Kur'an i Sunne, to ćete da, da se ne primjenjuje, da se ne tomači, da se ne širi i tako dalje. Kažu mi hoćemo jedinstvo muslimana. Pa tačno je, pa uradite na tome. Kažu, ali ako budemo sunne tumačili, muslimani će se razjediniti. <laughs> kao da tam zubila sunnet, razjedinjuje muslimane, praksa Božih poslanika razjedinjuje muslimane. Ne. Nego to pokazuje muslimane od onoga ko je poimeno Od onoga ko olako svata svoju vjeru. Mi nismo na tome principu tekfira. A kažemo, ovaj je pogriješio, kafir je i tako dalje. Ne to. Ali, kažemo, dosta ima džehla i neznanja koje treba ljudima objasniti i ispraviti. A onaj ko nakon toga neće da prihvati, Allah će sam za sebe biti odgovoran. Tako da takvima se ne treba baviti niti gubiti vrijeme da njih, već treba širiti Allah vjer. I ovo je još jedno samo pitanje. Pa ovaj, mene, e, još mi nešto nije jasno baš u ovoj pogledu e, islamske filozofije. E, ta, taj predmet ima na, na, na Islamskoj pedagoškoj akademiji i ovaj, meni što nije jasno, literatura koja se, koja se koristi za ovaj program, većinom ta literatura se na, nalazi u našim rafama. Znači imamo tamo od Sejda Kutba, one, one knjige o, o, o šarijetu, o naš put je islam, o, uglavnom sve ove knjige koje koje su ove organizacije sada štampa u rata i to je, mi svi imamo, imamo te knjige ovaj, u našim rafama. A, što se tiče ovoga, ovoga Faradi, ovi Kruzov, tu nema što, to nam jasna situacija. A sada meni, meni, meni sad nije jasno to, jer možda tu ima neki drugi ovaj, ovaj jezički izraz koji objašnjava to, eh, na koji način možda mi možemo <clears throat> da, da objasnimo kafirma, recimo islam. Jer, jer te knjige koje se koriste za to na, na, na akademiji, ovaj, mi svi imamo, ja, koliko ja mislim da sve knjige imamo, ovo o, od Jusufa, od, od, Sejda Kutuba od eh, Muhameda Kutuba, ono dilema oko islama, onda uh, Muhameda Ikbala i tako još bio i dosta islamskih reformatora. Pa sad to meni nije jasno, ne to možete razmišljati. Ima literature koje su napisali, kako ih nazivaju islamski mislijuci. Iako taj izraz je novijeg vremena, tako da ga treba izbjegavati. Mi imamo ulem, ime ulema tako da mislioc ili neke druge izraze treba izbjegavati. Ima literature koja na jedan racionalan način pokušava ljudima dostaviti islam. Ona koja ne izlazi iz okvira islama je dozvoljena i ne ima nikakvog problema sa tim. Ali problem je s onim ko prijeđe granicu i ko hoće da mu bude razum taj, njegov razum, njegovo shvatanje, to koje sudi vahnju, koje kaže ovo ću prihvatiti, a ovo neću prihvatiti. To je još u prošlosti bio jedan takav, jedno tako mišljenje koje su zastupali motezilije razum je kod njih bio taj koji sudi vahju i objavu. I šta je razumu odgovaralo, to je prihvatao. Pa je onda uzeo svoj razum za, za svoje božanstvo na uzubrila. A šta je tu razum? Pojavljuje se u stvari, u slijedženju svojih strasti. E pa na ejta meni teha da ilaha hu, hewa. Vidiš li ti onoga koji je uzeo za svoje požanstvo, svoje strasti. Šta mu ka, šta on pomisli to i radi. Šta, šta njemu odgovara, tako i tako i radi. Kao kod nekih kaže šta je meni u srcu rahatluk, tako ću ja i raditi. Pa jel ti slijediš svoje strasti ili uzvišenog Allaha? Ne može to tako. On mora se vahvi slijediti. I sve te knjige, stavljaju se na mizan vahje, na mizan Kur'ane su. Šta odgovara, prihvatamo. Šta ne odgovara, to je odbačeno. Nekada ćemo naći njegu, ima u njoj ispravni, ima neispravni stvari. Tako da se ne treba zavijetati i vidimo knjigu u knjižari, odmah da je kupim. Lijep naslov, interesantan naslov, odmah da je kupim. Treba vidjeti ko je pisac i kakva je tema. Da li je taj kompetentan da govori o toj temi, da li može on o tome da govori i tako dalje, pa ćemo onda uzeti knjigu, pita u lemu da li ja tu knjigu mogu uzeti, da li odgovara, da li <clears throat> ima bolja knjiga od te i tako dalje. Sejid Kutub, spomenuo se na on je bio književnik napisao je od svojih najpoznatijih dijela Filival Kur'an u okrilju Islama. Tefsir. Ali to je književni tefsir. Tefsir Edebi. Koji na jedan jezički način objašnjava značenje Kur'ana. Sejid Kutub nije alin u hadisu, nije ali u tefsirskoj nauci, mufesir, kao što je Ibn Ketir, kao što je Taber i ostali, ali kroz svatanje islama svoj, na jedan lijep način opisuje značenje tih hajeta. Ima mjesta gdje je pogriješio, vezani za Allahova svojstva, sifatullah. Jer u tome nije bio ali, pa ga u tome nećemo poslušati. Ali u drugome je vrlo stručno i lijepo objasnio značenje Kur'ana. Jer od muđiza kur'anskih jeste to što je objavljen na najljepšem arapskom jeziku. A taj čovjek, Sejt Kutub, Rahmetullahi Ali, je vrstan poznavac arapskog jezika. Pa je kroz to svoje znanje arapskog jezika tomačio Kur'an u granicama toga svoga znanja je prihvatljivo i divno čitati taj tekst. Drugo, kada zađe u rasprave hadijske, u rasprave akidecke, pošto on u tome nije kompetenta, onda to nećemo ni uzimati. Ili uzimat ćemo to sa jednom rezervom. To je vrlo važno da znamo. Koga uzimamo, šta uzimamo, kako uzimamo. Koju literaturu čitamo to je jedan princip šta ćemo ovaj, u našem svakodnevnom životu šala čitat kojim ćemo reakciju učiniti. Zakon Allah. Mogu samo još više, ako hvala, mora sad trukita za Muhammeda Gazali, jer vijest ko sunet između šrijeskih pravnika i znastanika, da, ka, koliko je sami ta knjiga. I ovo od Filipa Hitlija, historije Arapa. Ovo Rahman je Rahman je jedan od ovih modernista ulema u, u Indiji gdje je proglasila otpadnikov obvijeri. Fazl Rahman. Što se tiče knjige Filipa Ditijas, sa, samo ime autora nam govori sve. Dok je Filip, znači, možemo misliti šta je pisao, ne valja svakako knjiga, između ostalog, na tu knjigu je odgovoreno, između ostalog on piše, muslimani obožavaju kjabu i crni kamen, muslimani ovo, mnogo je važno tu ovaj, napetljao, tako da se mora čuvati te knjige, nažalost, među prvim knjigama koja je gravidena na naš jezik, istorija Arapa i koja se danas koristi našim tim institucijama prosvjetnim. I što se tiče treće knjige, poslanikov sunnet između... Između uleme hadisa i uleme fikha. Napisao je tu knjigu Gazali i to ovaj novi Gazali, ne onaj stari. O novi koji je skoro preselio i odgovoreno mu je na tu knjigu poznati islamski alim šeik Sefer el šeik Salman al Aude, doktor mu je odgovorio na tu knjigu i objasnio mnoge netačnosti koje su navedene u njoj i neispravnosti. E, dakle, ovaj šeik Muhammed al-Ghazali, ovaj novi, je zastupao tu jednu racionalnu školu koju je istu zastupao i Ebu Zehra i Muhammed Abduhu, egipatska ta škola koja je išla na to da koja zapravo nosi vodi korijene od motezilijske škole koja govori ako moj razum to prihvati od islama ja ću to prihvatiti ako ne neću prihvatiti pa nekada je to neprihvatanje da odbaci hadisu potpuno ide ili da ga drugačije to protumači jer Kur'an ne može odbaciti Ali može reći, taj ajet je derogiran ili drugim ajetom ovaj, pojašnjen drugačiji ili značenje toga je nekako drugačije, pa ćete biti mnoge isto te filozofske rasprave oko ajeta, oko hadisa, samo da se i ovo značenje okrene. Istina je jasna. Kad te neko pita o istini, dvije, tri riječi završi s tim. Ali, kad treba iskrenuti istinu, to je teško. I onda vidi se među ljudima šta je pravo, a šta nije. Tako da se treba upozoriti na tu knjigu da ovaj, nije ispravna i da će pogoda inšala izaći odgovor na tu knjigu. Možemo samo da pita za, za dr. Adnan Šerif, pa kuranska astrologija, astronomija. Astronomija. Koja je provodilac? Provodilac e, uh, Smajlovića. Pa, provodilac. Pa nisam čitao. Treba vidjeti uglavnom, da je... <laughs> Treba si jasno. Nije filozofska, nije ništa. Ova tematika, ova naučna knjiga koja na osnovu nenaučnih pretpostavki, već na, na osnovu naučnih dokaza potvrđenih, <clears throat> potvrđuje istinitost islama, takva tematika je u redu. Ono što je negativno, što treba pripaziti u ovoj tematici, jeste što neki pokušavaju naučnim teorijama, a ne dokazanim principima, pokušavaju naučnim teorijama dokazati Hristos Islama. Pa kada se otkrilo sedam planeta, kažu Islam govori o sedam nebesa, to je sedam planeta. Bio otkrivena osma, u se. <laughs> ne, ne možemo tako. Ne možemo navoditi Kur'an na nauku. Nauka, Kur'an je sušta istina, samo ćemo ga mi sad šta je htio reći. I sigurno se nije mislilo sedam nebesa, sedam planeta. Ne to zato što se otkrila osma i tako dalje, nego zato što nam hadisi opisuju da je između jednog i drugog neba 500 godina, tako dalje, tako dalje. Dakle, uopšte nije tematika o planetama, nego je o nebesima. Možda što,